บุ๊กทูหกสิบสองการตั้งคำถามหนึ่ง Postavljati pitanja 1เรียน Učiti นักเรียนเรียนมากไหม učeli učenici mnogo. ไม่พวกเขาเรียนน้อย่เ Ne, oni uče malo. ถามปีตติคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมปีตเตลิเชสโตอุจิเตลไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย Ne, ne pitam ga često. ตอบกลับ Odgovoriti. ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ Odgovorite, molim. ดิฉันตอบกลับ Ja odgovaram. ทำงาน raditi เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม radili on upravo ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ da upravo radi มา dolaziti คุณจะมาไหม dolazite li vi ค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Да, д о ล а ซิโมอ д м а х อยู่ с ต а н о в ต т и คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะสต Стануете ли у Берлину? ค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลินดยาส с т นูเยม o Berlino